Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. October 17, 1948 Ang kapanganakan ni Cubao Bishop Onesto Ongchoco. Isinilang siya sa San Fernando, Pampanga. Ilan sa kanyang pinasukang paaralan ang St. Scholastica's Academy at Don Bosco Academy – Isinulong niya ang kanyang bokasyon sa pagpasok sa San Jose Seminary, gayon din sa Ateneo de Manila University at Loyola School of Theology. Nag-aral din siya sa St. John University sa Amerika at Angelicum University sa Roma. Naging pare siya sa edad ng 24. Naging obispo sa edad na 49 kung saan unang naitalaga sa diocese ng Balanga. At makalipas ang limang taon, nanungkulan bilang obispo ng Diocese ng Cubao. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.